بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خير الكلام كلام الله وخير هدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح حديث مرحمة الله marhamatulloh من صلك طريقا يطلب فيه علما سحل الله له طريقا من طرق الجنة qaysi bir kishi Allohni roziligi uchun o'rganiladigan ilmni o'rganishlik niyati bilan ko'chaga chiqar ekan, mana shu kishini bosgan qadamini jannat yo'llariga to'g'rilab qo'yadi. Albatta farishtalar ilm o'rganishlik yo'lida ko'chaga chiqqan kishidan rozi bo'lgan holatda qanotlarini uni oyog'ining ostiga qo'yadi. Albatta olim kishiga osmon yerdagi jamiki narsa, hattoki ana shu suvni qaridagi bo'lgan balg'lar ham tasbih aytadi. Albatta olim bilan obidning fazilati Badr kechasidagi to'lin oy bilan boshqa yulduzlarning misoli o'xshaydi. Albatta olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlaridir. Albatta payg'ambarlardan dinor va dirham meros bo'lib qolmagan, ulardan ilm qolgan. Kim mana shu ilmga ega bo'lgan bo'lsa, katta ulushga ega bo'libdi deb marhamat qilganlar. Mana birodalar, muborak Ramazon oyida bir necha mana kunlardan beri har majlisimizda ma'lum bir darsni, ma'lum bir ilmni o'rganayotgan bo'lyapmiz. biz ilm bilan molni qadrini belgilash kerak bo'lgan paytda albatta ko'pchiligimiz ana shu molni afzalligini aytamiz. Allohni rozi qilishlikni yo'llaridan biri bu ilm bo'lsa, yana bittasi mol deb aytamiz. Bir odamga aql bilan, ilm bilan dunyo taklif qilinganda ilmni tanlab turib, eskirgandan keyin, ha, mol olsam bo'lar ekan degan bir rivoyat bor ekan. Va albatta bu dunyo parasi odamlarni misoli. Ya'ni ahli to'lgandan keyin pulni olishim kerak, keyin ahli kirgan ekanmi shuni. Lekin Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan Basra ahli so'ragan ekan shu narsani. Ya'ni Basra ahli ixtilof qilib ilm afzalmi yoki mol afzalmi? Shuni bilishlik uchun Basradan ana shu Madinaga qarab payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni mana ulug' sahobalardan payg'ambarimizni amakivachchalaridan bo'lgan Abdulloh ibn Abbosga elchi jo'natishgan ekan. Bu elchi kelib, ilm afzalmi yoki mol afzalmi degan savolni bergan ekan. Mana Albatta hammamizni bir gapiga quloq soladigan bir odamimiz bor. Otamiz bor, amakimiz bor, bir domlamiz bor. Ya'ni siz shu odam menga to'g'ri maslahat beradi, shu odam to'g'ri yo'lda deb e'tiqod qilasizki, shu odamning gapini olasiz. Bu kishilar kimdan so'rayapti? Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhudan. Ana shu Basra ahlining elchisi kelib aytdiki, Abdulloh ibn Abbosga ilm afzalmi yoki molmi dedi. Shunda Abdulloh ibn Abbos albatta ilm afzal dedi. Nimani hujjat qilaman ularga? Ya'ni birorta bir hujjat bormi moldan ko'ra ilmda afzalligini deganda Ibn Abbos javob berib aytdilarki, innal ilma mirasul anbiya. Avvalambor ilm payg'ambarlardan qolgan meros, shunisi bilan Mol esa faraona, ya'ni Firavunga o'xshagan tog'iylardan qoladigan meros. aytdi ku payg'ambarlardan ilm qolgan, boshqalardan dunyo qolgan. Ilm afzal dunyodan, chunki ilm seni qo'riqlaydi, sen molingni qo'riqlaysan. Ilm afzal, chunki Alloh taolo ilmni faqat yaxshi ko'rgan bandasiga beradi, lekin molni yaxshi ko'rganiga ham beraveradi, yomon ko'rganiga ham beraveradi, lekin ba'zida yomon ko'rgan bandasiga ko'proq beradi dedi-da, quyidagi oyatni hujjat qilib berdi. an yakuna an-nasu ummatan wahidatan liman yakfuru bir-rahmani libuyutihim min fidda va ma'araja 'alayha Oyatga e'tibor beraylik. Mana aytamiz-ku, albatta insonda zo'r insonligi, Allohga uni yoqayotganligi, yoqmayotganligi dunyosiga qarab o'lchaymiz biz. Ming afsus bo'lsin shunaqadir bizda, shunaqa bir o'lchov bo'lib qolgan. Alloh yoqqan joyi bor, zuvolasini katta olgan. Mana shuncha yildan beri namoz o'qiydi, 1-2 o'maydi. Qaysinisini yaxshi hayotda? Shu miyamizni o'rnab qolgan. Mana aytamiz. Alloh taolo mo'min bandasini yaxshi ko'rsa, kofirlarni yomon ko'rsa, nimaga ularda dunyosi zo'ru, nimaga musulmonlarda qo'lida dunyo ko'p pas? Bizda yaxshilik faqat pul bilan o'lchanadi. Quyidagi oyatga e'tibor bering. Agar dedi Alloh taolo, agar bizga kofir bo'lgan kimsalarga uylarini, shiklarini oltindan qilib bersak, uylariga ko'tariladigan ana shu narvonlarni kumushdan qilib berib qo'yganimizda hamma kofir bo'lib ketar edi. Dunyo matosi zo'r bo'lar ekan, Ar-Rahmonga kofir bo'lsak. Shunday narsa bo'lmaganida, ya'ni odamlar dunyosiga qarab hamma ularga ergashib kofir bo'lib ketishi bo'lmaganda, men ularni shiklarini oltindan qilib berardim deydi. Ya'ni dunyo matosini to'kib sochib qo'yishligi hech narsani belgisi emas. Yoki aksincha, agar la ilaha illalloh deb turib musulmon bo'lgan odam bila ketmon uchaversa, imtihon bo'lmay qolardi. Yaxshi yashash uchun nima qilardik baribir? Musulmon bo'lardik. Demak, agar Alloh taolo dunyo matosini ko'p ozligi bandasini yaxshi yoki yomon ko'rishligini belgisi bo'lganida imtihon bo'lmay qolardi vallohu alam. Alloh ba'zida berar ekan, ba'zida olib qo'yar ekan. Birodarlar, mana shunday ilm majlisida o'tiribmiz. Alloh subhanahu va taolo o'rganayotgan ilmimizga amal qilishga tavfiq bersin. Bugun sizlar bilan gaplashmoqchi bo'lgan mavzuimiz bu duo bobi. Mana inshaalloh bugun Qur'on xatmi nihoyasiga yetyapti. Ertaga mana qadr kechasi kelyapti, birodarlar. Muborak oilada o'tiribmiz. Duo qilishni o'rganaylik. Ya'ni ba'zida shayton shunday bir xayol olib keladiki, mana shuncha yildan beri duo qilyapman. Borchaqam chaqam haqqiga, nevaralarim haqqiga, o'zim haqqimga duo qilyapmanmi shu? Chunki biz uchun 1 yil, 2 yil o'tib ketishligi juda katta masofaga o'xshaydi, muddatga o'xshaydi. Qarab turinglar. Allohni eng yaxshi ko'rgan bandalari payg'ambarlar bo'lsa, ana shu payg'ambarlardan eng ulug' 5 tasidan bittasi Musa kalimulloh Fir'avn va uni qavmini halok qilishlikka duo qilgan. Alloh azza va jalla ijobat qildi. Qad ujiba da'watukuma fastaqima. Ey Musa, sizni va akangiz Xoronni ikkalangizlarni qilgan duolar ijobat qilindi dedi. Ya'ni nima bo'ladi? Ya'ni o'tgan zamon fe'lida, fe'li mozi aytilinyapti. O'tgan zamon fe'lida ijobat bo'ldi deyapti. Demak nima bo'ladi endi? Ertasi kuni bo'lmagan ekan. Indini kuni bo'lmagan ekan. 40 yil o'tgan ekan birodar o'rtadan. Agar bizni yomonligimiz uchun duomiz cho'zilyapti desak, Musa alayhisalom zo'r banda bo'lgan. Alloh taolo o'zi bilar ekan qachon duoimizni ijobat qilishiga. 40 yil o'tgan ekan birodar o'rtadan. Fastaqima deyapti qarang. Duolar ijobat bo'ldi, endi dinda mustaqim bo'linglar. Men aytgandek yashanglar dedi. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi hadislarida Mo'min kishi yaxshilik ustida davom etaveradi, modomiki shoshiltirmasa. Shoshilmasa. Ya Rasululloh qana qilib shoshiladi desa, "A shuncha yildan beri duo qildim, bo'lmayapti. Shuncha yildan beri so'radim, bemadi dedimi? Shu bilan duosi uchar ekan. Mo'min odam Robbisiga duo qilganda bu Robbisiga ibodat qilyapti. Ad-duo muhul ibada. Duo ibodatni nimasi? Muhri, peshati. Quyida 5 narsa keltiriladi. Har bitta keltirilayotgan qator oyat bilan hujjatlangan. Abu Hurayra roziyallohu anhu aytadiki, kimga Alloh taolo mana bu 5 ta narsani bergan bo'lsa, albatta uni muqobilida uni ro'parasi yana 5 ta narsani beradi albatta. Ya'ni mana bormisizda, mana albatta bo'ladi. Chunki Alloh taolo oyat bilan bu narsani tasdiqlagan. Man ruziqa shukr lam yuhramu ziyada. Liqoulihi ta'ala la in shakartum la azidannakum. Kimga Alloh azza va jalla Allohni bergan ne'matlarga shukr keltirishlik ne'matini bergan bo'lsa, alhamdulillah deyishlik ne'mati o'zi alhamdulillah deydigan qilib qo'yganligi o'zi ne'mat. U bergan ne'matlarga shukr keltirish emas, shu shukr keltiradiganlardan qilib qo'yganligi o'zi ne'mat. Shuni shukrni qanaqa ado qilamiz? Bergan ne'matiga shukr keltiradiganlardan qilibdimi? Demak, albatta Alloh shukr keltirgan bandasini ziyoda qilib berishligini va'da qilgan ne'matlarini. Alloh taolo ilm berdimi? Ilmni shukrni ado qildingizmi? Albatta nima bo'lar ekan? Alloh aytadi, agar sizlar shukr keltirsanglar, albatta lom ta'kid ma'nosida la azidannakum albatta albatta ziyoda qilib beraman. Sizlarga nima ne'mat berdim? Tinchlik berdim, shukrni ado qilinglar. Tinchliklarni ziyoda qilib beraman. Ilm berdim, shukrni ado qilinglar, ziyoda qilib beraman. Davlat berdim, shukrni ado qilinglar, ziyoda qilib beraman. Lekin bizi hamma shukrimiz nima bilan? Xudoga shukr. Moncha bo'pti moyida. Xudoga shukr, mo'nasiga yetdim. Birodarlar, sizga qanaqa ne'mat berilgan bo'lsa, shu ne'matni Alloh aytgandaqa sarf qilishligingiz shu ne'matni shukrni ado qilganingiz bo'ladi. Alloh pul berdimi? Pulni haloldan topdingiz, halol joyga Alloh rozi bo'ladigan joyga sarf qilsangiz, pulni shukr ado bo'ladi, nima bo'ladi endi? Masalan, zakot, shukrlarda beriladi, beriladi, Ramazonda beramiz. Zakot degan so'zi lug'aviy ma'nosi unib o'sish. Bersang deyapti, qolganini saqlab beraman, ya'ni ko'paytirib beraman deyapti. Demak, zakot berganimizda molimizni shukrni ado qilgan bo'lamiz, ko'payishiga nima qilamiz? Urug'da tashlab qo'ygan bo'lamiz. Ko'zni shukri til bilan bo'lmaydi. Nima bilan bo'ladi? Ilm o'rganishlik bilan, Qur'on o'qishlik bilan, ko'zni haromdan tiyilishlik bilan. Tilni shukri quloq bilan ado bo'lmaydi, birodar. Tilni shukri ana shu gunohdan tiyishlik bilan. Agar deb Alloh taolo, men bergan shu ne'matlarni shu kuni ado qilishlikni ham berdim imkoniyatini, ko'p etib berishim ham aniq deyapti. Ikkinchisi, man ruziqat tavba lam yuhram al qabul. Kimga Alloh taolo qilgan gunohlaridan tavba qilishlik ne'matini bergan bo'lsa, albatta kechilishligini ham va'da qilgan. Tavbani berdimi? Mag'firatni ham beradi Alloh. Qul Va huvallazi yaqbalu tawba an ibadihi. U Alloh shunday zotki, bandalarining tavbasini nima qiladi? Qabul qiladi. Meni gunohimni kechamiki Alloh? Ha meni gunohim ko'p. meni tavba qilishimni hojat deb bo'lmas ekan. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu rahmatillah. O'zlarini nafslarida gunoh qilib, o'zlari nafslariga isrof qilib yuborgan bandalarim meni rahmatimdan noumid bo'lmanglar deydi. Demak, Tavba qiladigan til berdimi? Demak, gunohi jamolon nima qilyapti? Kechirishiga va'dasini beryapti. Uchinchisi, man ruziqa sabr lam yuhramas savob. Kimga Alloh taolo bergan yaxshi kuniga ham, yomon kuniga ham, sog'ligiga ham, kasalligiga ham sabr qildingmi? Alloh albatta savob berishini ham va'da qilgan. Innama yuwaffas sabirun ajrohum bighayri hisab. Alloh taolo bergan kunga sabr qildingmi? Albatta Alloh savob berishligini mana va'da qilyapti, ziyoda qilib. Ozgina havo kirgizib olinglar-da. Ozgina. 4-tinchisi man ruziqal istig'for. Man ruziqal istig'for lam yuhram al mag'fira. Endi kim Alloh taolo qilgan gunohlaridan kechirim so'rashlik ne'matiga ega bo'lgan bo'lsa, astag'firulloh deyishlikni Alloh bergan bo'lsa tilingizga umid qiling. Alloh nima qiladi albatta? gunohingizni kechiradi. Istig'for aytadigan qildimi? Demak, gunohingizni kechirganlik, kechirishligi uchun bergan Alloh taolo bu narsani. Istagfiru robbakum innahu kana ghaffara. Istig'for aytinglar, albatta Parvardigoringiz gunohni kechiruvchi bo'lgan zotdir. Yazid Raqqoshiydan aytiladi, qiyomat kuni qoyim bo'lsa, Alloh taolo bir bandasini tiriltirib turib, bandadir ekan. Dunyoda qilgan duolaring bor edi, ijobat qilmaganidan. Dunyoda bermagan edim. Ol mana bugun deb turib, savobni o'lchamasdan, o'lchamasdan tashab berganda, hali banda dunyoda qilgan duolarini oxiratga olib qo'yilganidan xursand bo'lib aytar ekan, "Ey, qani edi bitta ham duoim ijobat bo'lmaganda-yu, hammasini shu olgan bo'lsam" der ekan. Shuning uchun birodarlar duo qilaveraylik. Duo qilinganda, mana ko'p qaytarganmiz. Million so'radingiz Allohdan. Biz endi shu shu so'raymizda. Alloh xohlasa millionni berar ekan. Bu birinchi variant. Xohlasa 2 million qilib berar ekan. Bu ikkinchi variant. Xohlasa millionlik ziyondan saqlab qo'yar ekan Alloh taolo. Tinch yurganingiz ne'mat emasmi? Yaxshi ham o'sha safar bormaganim. Ha? Ammo molini konfiskatsiya qilyapti. O'sha tinch yurganligingiz o'zi million emasmidi? Qaranglarda, biz faqat bir tomondan ko'ramiz, ikkinchi tomondan qaraylik-da. uchinchisi Alloh xolasa milliard qilib berar ekan oxiratda. Mana shu to'rtta variantni qaysinisida bir yutkazyapmiz biz? Duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti Alloh taolo. Beradi, ikki barobar qilib beradi, so'raganchalik ziyondan to'sadi yoki oxiratga olib. Qaysinisini yutkazyapmiz biz? Duo qilmaganni yutkazamiz, birodarlar. Mana endi Duo xususida gap ketyapti. Duo ijobat bo'lishi shartlari ham bor. Qisqa-qisqa qilib aytib beraman inshaalloh. Hukamolar aytadi, duo qilamiz, lekin ijobat bo'lmayotganligini ko'ryapmiz. Sababi nima deganda, vaholanki Alloh taolo duo qilinglar, ijobat qilaman degan, nimaga ijobat qilmayapti bizga? Tezda deb so'raganda aytgan ekanki, sizlarda 7 ta sifat bor. O'shuning uchun duolar surilyapti orqaga deydi. O'sha 7 ta sifatimiz bo'lsa ham duo olaylik. Eng kamida nima bo'lar ekan? Oxiratda olamiz ekanmi? 7 ta sabab bor ekan, shu bizning duolarimiz ijobat bo'lishini to'sar ekan. Diqqat qilaylik. Akalar. Birinchisi, annakum asxottum robbakum va la tatlubuna rido. Sizlar Robbinglarni roziligini istayapsizlar-ku, lekin Robbinglarni g'azablantiradigan ishlarni qilyapsizlar. Misol, otangizdan bir narsa so'ramoqchi bo'lsangiz, agar o'tishofib qo'yib, mashinasini yuvib qo'yib, chiroyli qilib xizmatini qilib endi narsasini so'raysiz. Ya'ni sizni berishligiga shu xizmat qilib qo'yasiz. Endi aksincha, aynagini sindirib qo'yib mashinasini, patinkasini ezib qiyshaytirib qo'yib turib pul so'rang. Biz Robbimizni g'azablantiradigan ishni qilib duo qilyapmiz, orqaga surilyapti. Ayb kimda ekan? Alloh va'dasida turadigan zot, duo qilinglar, ijobat qilaman deyapti. Lekin biz o'zimiz yasab qo'yapmiz bu yoqini. Ikkinchi sababi, sizlar Biz Allohni bandalarimiz deysizlar-ku, lekin bandaga o'xshab qulga o'xshab deydi. Banda degani qul degani akalar. Qul degani xo'jayini bor degani. Xo'jayini iznisiz tashqariga hech qaysi ish qilmasligi degani. Lekin sizlar biz qulmiz, Allohning bandasimiz deysizlar-ku, lekin ozod odamdaqa xohlagan ishlarni qilib yurasizlar. Shu sabab bo'lyapti duolar orqaga surishiga deydi. Uchinchidan, sizlar Qur'onni o'qiysizlar, faqat o'qiysizlar. Faqat o'qiysizlar. ma'nolariga e'tibor berib, fikr yuritib, Qur'on bilan yashamaysizlar. 4-dan biz ummati Muhammadmiz, Muhammad alayhisolamga ummatmiz deysizlar-u, lekin payg'ambarning sunnatiga ergashmaysizlar. Shuning uchun duolar orqaga surilyapti deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida 50 ta kamochini turasan shu yerda dedi. Biz yutqizsak ham, yutsak ham jilmaysan dedi. To men o'zimdan xabar kelmaguncha jilmanglar dedi. 22-23 minutda tugadi Uhud g'azob. 7 marta bayrog'ini ontarishdi yarim soatda ichida. Alloh taolo na g'alabani berdi qachon? Payg'ambarini sunnatiga so'zsiz itoat qilib turishuvdi. Jilmadidi, jilmadi. Alloh taolo na g'alabani berdi. Endi nima bo'ldi? Xulosa olaylik akalar. Payg'ambarning sunnatiga xilof qilishdi, payg'ambarning buyrug'iga itoat qilishmadi, na g'alaba nima qildi? Mag'lubiyatga aylantirib qo'ydi. Demak, duolar ijobat bo'lmasligi sababi sunnatga amal qilmaslar. Boshqa bir g'azotda misvo ishlatishga buyurgan bo'ladi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Jihodga chiqadigan o'sha qo'shinga misvo ishlatiladi deydi, shunga beparvo bo'lishadi. Shu sab bo'lmasa nima aloqasi bor misvoyda jihodga? Nima, u bilan kuch kamayib qoladimi yoki qurol ozayib qoladimi? Ham yo'q joy, lekin payg'ambariga, sunnatiga itoatsizlik bo'lganligi uchun Alloh taolo mag'rur surishtirsa shu sunnatga amal qilishmagan bo'ladi. Beshinchidan, dunyo bevafo deysizlar-ku, ko'zinglarda qisaverasizlar. Mana aytganidek, ulamolar dunyoda ket varken chiroyli bir qizga o'xshatar ekan. Balat kursida shunday o'tirar ekan chiroyli qiz. Dunyo degan chiroyli qiz. Hamma ko'zini qisar ekan bora haliginga. Lekin u hech kimning ko'zini qismas ekan. kendi şu közünü ko'zini qisayotganlar biz. Bilamiz bizdan burun közünü qaysi ko'zini qismaganligini. Bizga ham qismasligini bilamiz. Bizdan keyingilarga qismasligini ham bilamiz-ku. Nima deb qo'yamiz? Dunyoviy ana bilasizlar Dunyoviy umid. Qiyomatda Alloh taolo shu chiroyli qizni kampir qilib tiriltirib berar edi. Buni ham aytdik darslarimizda. Qiyomat kunida mana shu biz yaxshi ko'rgan dunyo hayotini Alloh taolo qari burishgan, tishlar ko'karib ketgan, qora etar bir kampir qilib tiriltirib qo'yar ekan. Bandalar Parvardigor bu kim bu desa, sizlar yaxshi ko'rganinglar haliga. dunyo hayoti. Shunga shuncha muhabbat qo'yganmidik. Rasululloh nima dedi? Sizlarning ichlardan bittalar barmog'ini shunday dengizga botirsa suvga va chiqarsa, dengizdan qancha kamiydi dedi. Dunyo hayoti ana shu nam birodarlar. Oxiratdagi ne'mat ana shu okean. Taqqoslaymizmi? Ana shu kampir qiyomat kunida tirilib, Parvardigor, ana shu jannatiy bandalaridan bittasiga meni mulk qilib ber desa, e dunyo yalanar ekan Allohga, shu bitta band hamma ko'zini qisgan bo'lmasa unga. Yalanar ekan, shu bandangga meni mulk qilib ber desa, seni ichingda dunyoda yashayotganda mo'min bandamga dunyoda ravo ko'rmaganman, sizlarga arzimaydi. Val oxiratu xoyrun va abqo, dunyo sizlarga oxirat dunyodan yaxshi ham boqiroq ham degan. Seni ichingda yashayotganda ravo ko'rmaganman bandamga seni. Endi jannatga kirib ketgandan keyin ravo ko'raman. Unamas ekan Alloh azza va jalla. Sizlar dunyoda bevafo, dunyo o'tkinchi deysizlar-ku, lekin dunyodan ketmaydigan yo'nda xotirjam yashaysizlar deydi. Odam alayhisolamni 5 ta nasihat qilgan esingizda farzandlariga. Birinchi nasihati dunyodan chiqib ketishligini esdan chiqarib qo'ymasin farzandlaringlar. Chunki men ham jannatdan chiqib ketishim mumkinligini esdan chiqarmaganimda malomatga tushib qolmasmidim ekan. Hammanglar chiqib ketasizlar akalar. Kim erta, kim keyin. demak duolarimiz ijobat bo'lmayotganligini, orqaga surilayotganligini sababidan bittasi dunyodan musofirligimizni sizdan chiqarib qo'yibmiz. Qarangda duolarimiz Amin. E? Tayizdan shamol o'tsin. Mashinangizda olib borib qo'ysiz. Amin. Topganingiz duolarimiz ijobat bo'lyapti bizda. Shu to'yda oshira olmayapmiz. topgan tutgani kasb bir haligi oxiratini bersin, iymoni bersin deydigan duolar kam bilasizlarmi? Mana shu Rasululloh sollallohu alayhi islomga qilib chaqiraversin bizni, biz kelib yeyveradi Alloh akbar deymiz. <laughs> Duomiz ijobat bo'lyapti. Chunki bizning duoyimiz ham, g'amimiz ham dunyo bo'lib qolgan. 6-dan annakum ta'kuluna al-harama va shubha va la tarji'una anhuma. Shubhali va harom bo'lgan narsalardan o'zingizlar tiyingsizlar, yeyaverasizlar. O'ylamasdan yoraslar. Halolmi, harommi, mumkinmi, mumkin emasmi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam olib kelib, Sa'd ibn Abi Waqqas aytdiki, "Ya Rasululloh, duo qiling" dedi. "Meni doim duoim ijobat bo'lsin" dedi. So'rayotgan narsani qarang. Shunday duo qilsinki, payg'ambarimiz Sa'd ibn Abi Waqqas qachon Parvardigor desa Alloh nima qilib kerak? So'rayotgan narsasini qarang. Ular mayda narsani so'ramagan. Mayda narsani so'ramagan. Duo qiling, doim duoim ijobat bo'lsin deganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam u duoni qilmadi. U duodan yaxshiroq narsani berdi va faqat Sa'dga emas, butun ummatga berdi. Ya atib mat'amaka takun mustajabud yeyotgan taomingizni halol qiling, duoingiz doim ijobat bo'ladi dedi. Bizga ham tegishli u. Bizga ham tegishli. Kichkinaligimizda zehnimiz zo'r bo'ladi, chunki gunoh qilgan emasmizda gunoh yozilmaydi bizga. To'g'rimi? O'shuning uchun zehn zo'r bo'ladi, katta bo'lgan sari, gunohni ko'paytirganimiz sari zehn nima bo'laradi? U qarichilik emas u, birodarlar. U zamonda yomon bo'lib ketgan emas, biz gunohni ko'p qilayotganligimiz. Ustozlar 70 ga kirganda qori bo'lyapti-yu, birodarlar, yoshlar. Ish ko'payib ketdi, 2 3 bolali bo'lgandan keyin dunyo kirmay qolar ekan ilm. 70 ga kirgan ustozlarimiz ba'zilari qori bo'ldi-yu. Bizga hech qanaqa bahona yo'q ukalar, akalar. gunohni kamroq qilaveraylik-da. Bu Allohning nuri osiy qalbga kirmas ekan. 7-dan annakum taqulun innal akhirata khayrun minad dunya va la tashtahiduna fi talabiha va ad dunya ala akhirah. Yana 7-dan gunohlar sabab ijobat bo'lmasligining sababi dunyodan ko'ra oxirat yaxshi deysizlar u lekin aksini qilasizlar. Ha, ular jonga ko'p narsa kerak emas ekan deysizlar, bu masala eshitganinglarda. yoki bir qabristonga kelib bir mayit qo'yib chiqqanda hamma zo'r bo'lib chiqadi. Balki bu yerga kelamiz deydi. Lekin mashinasiga o'tirib bir 200 metr yurgandan keyin haligi zaryad qabristonning tagida qolib ketadi. Bizi duolarimiz ijobat bo'lmasligining sabablari Alloh taolo mana shu yestasini keltiribdi, harakat qilaylik. Mana inshaalloh duolari, ibodatlari ming oydan afzal bo'lgan qadr kechasi kelyapti birodarlar. Mana Alloh buyursa ertaga bir qadr kechasini o'tkazgan bo'lamiz. Mana shu aytilgan ma'nolar esimizda tursin. So'raveraylik. So'raveraylik. Rasululloh aytadi, sizlar duo qilib so'raveringlar, to malollanib ketasizlar, charchab ketasizlar deydi. Lekin Robbinglar eshitib charchamaydi deydi. Duo ibodatning muhri, pechati Mana ulamolardan biri aytadi, to'rtta odamda hech qanaqa yaxshilik yo'q deydi. Payg'ambarga salovat aytmagan, muazzinni duosiga ijobat qilmagan, da'vatiga masjidga bormagan, boshqa odam bir yaxshilikka yordam so'raganda yordam bermagan va namozini orqasida <clears throat> o'ziga va mu'minlar haqqiga duo qilmagan odamda hech qanaqa yaxshilik yo'q deydi. To'g'ri, farzni ado qilsiz yelkangizdan soqit bo'ldi. Assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh. Vozib chiqib ketamiz Alloh taolo duoda ibodat degan birodarlar. ana shu namozdan keyin o'tirib duo qilishlik ham ayni nima? Ibodatni o'zi. Qoqala robbukum udun yastajib lakum innal ladina yastakbiruna ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Parvardigoringiz menga duo qiling, albatta men ijobat qilaman dedi. Endi Parvardigorga ibodat qilishlikdan kibr qilganlar jahannamga abadiy holatda kiradi. Demak, duo qilinglar deyapti, orqasidan ibodat deyapti. Demak, duo nima ekan? Duo ibodat ekan. So'rar edik, bandasidan so'raganimizda yomon ko'rsa, Parvardigorimiz so'ramay qo'ysa yomon ko'radi. Duo qilaylik, albatta ijobat qiladi. Duo qilayotganda yuragimiz bilan ishonib turib duo qilay. Albatta Alloh nima qiladi? Ijobat qiladi. Mana shu aytilgan gunohlardan, ma'siyatlardan o'zimiz ehtiyot qilar ekanmiz, inshaalloh duolarimiz ijobat bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.